Tokiko sorkuntza artistikoa eta euskara du ardatz nagusi elepika festibalak. Errobiko lau liburutegi eta mediateketan iraganen da maiatzaren bosta arte, jone Josie errobi lujalde ere muko euskara teknikaria. Elepika ortero bezala, berbada hori elea, pikatu, beraz denetarik pikatu, euskara ardatz ukanez, elpikaren elburua baita, euskararen erabilera bultzatzia, euskararen erabiltzeko espazioen sortzea, mediateketan eta horrez gain lujaldan dinamika bat sortzea. Antzigabe kultur, euskarazko kultur ekintzak sartzea ere eh, mediateketan. Kanboko mediatekan kontzertuak murxego eta ekizarekin apidilaren hogeita zazpian iraganen dira, baina beste tailer berezi bat proposatzen dute ere, Aines Aristoi mediatekako langilea. Ne berezitasuna urten da tailer bat proposatzen duguna, hor hori dekia, eta hori zanen da film bikoizketa eta bat. Zor eh, donostiatik eh, binai casting eh, agentzia eturiko da, profesionalak dira, eta hauek erakutsiko digute, eta egin alaziko dizkigute, bikoizketa eta elejak. Janai baitu, film zati batzu proiektatuak izanen direla, eta aktore batzuen gixara, beharko direla, bozak doblatu. Zazpitsen ideko antzerkia, sahion handia, gaualdia edo oroitzen naizeno, irakurketa antzestua, itzordu guztiak ezin dira zehaztu bainan, bat azpimarratzen egin itxaru goienetxek ustaritzeko mediatekan lan egiten du. Ene kantak eh, konzertua errezibituko dugu, hau da aurkentzat eh, kantu eta koreografiak egiten dituzten eh, talde bat, nafarroakoak. Deu bedeak atera dituzte ugari, eta hor kantu pixkat dinamikoak kantatzen dituzte, eta badute beti bideoan koreografia bat ikastoletan biziki presiatua dena, eta beraz horiek etorriko dira, dantzatzera eta kantatzera aurrekin. Antzigabe liburu trailer lehiaketak segitzen duela aurten, Salvador Ejobi eta San Frances Xavier Kolegioko ikasleek parte hartu dute hortan, haien bideoak ikusteko eta bozkatzeko, kanaldu deren webgunean atsemanen dituzue.